Fil-vjaġġ enċiklopediku tal-lum, se naqakom ma' xi ħadd li sa joħodna f'diversi postijiet illi qed nittama anka illi nimirħu sew eh, f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Qed nirreferi għal Tony Micallef. Ikolli ngħid illi Tony Micallef ir-raġuni eh, prinċipali illi għażilt illi ninkludih f'din il-parti tal-vjaġġi enċiklopediċi hija raġuni illi huwa il-President ta' għaqda volontarja imsejħa Wikimedia Community Malta. Il-fatt li l-Wikipedia u attivitajiet oħra marbuta magħha u ma' wikis oħra hija l-qofol eh, tas-suġġett tal-vjaġġi enċiklopediċi f'din is-sensiela u l-fatt ukoll li l-istess ħaġa jista' jingħad għall-Wikimedia Community Malta eh, jagħmel lil Tony Mikallef u din l-għaqda eh, mistieden naturali eh, fil-bidu ta' din is-sensiela għalkemm illum mhuwiex meta bdiet din is-sensiela ma għadna fil-bidu biżejjed biex tal-anqas mill-ewwel niġu għal dan is-suġġett. U allura jiena se nħalli lil Tony jibda billi jispjegalna kif bdiet il-biċċa kollha tal-Wikimedia Community Malta. Mela, il-Wikipedia eh, kienet eh, hi li xprunat lili għal Wikimedia Tgħidli kif? Konna ltqajna f'okkażjoni soċjali jiena u inti, kienet okkażjoni li organizza Vince Fabri, Poeżija Plus, fejn hemmhekk konna ltqajna jiena u inti, U konna tkellimna l-ewwel darba jena u inti. U kelma ġib l-oħra u huwa stabbilixxejna kuntat jena u inti, kif taf inti. U bad, eh, ftit wara eh, kont qiegħed naħdem isfen nirċivi telefonata minn għandek eh, u għat li ton għat li titħajjar li tidħol magħna fil-Wikimedia Community Malta eh, għax konna għadna se niffurmawa. U jien laqas kont naf xinid il-Wikimedia Community Malta, ġifieri permezz tal-istedina tiegħek li jiena l-qajt bil-ferħ. U allura eh, hawnhekk tibdew tifmu Għalfejn jiena kelli nitlob lil Tony li jirrakkonta x'inkella nispiċċaw sija sħiħa tisimgħu lili biss nirrakkonta. Wara kollox, dawn il-vjaġġi enċiklopediċi nixtieq noħroġ minnhom ukoll l-idea tal-kollaborazzjoni, l-importanza illi naħdmu fl-imkien, l-importanza li nisimaw lil xurxin, l-importanza illi naħdmu b'mod illi mhuwiex biss solitarju, anke jekk nagħmlu ħinijiet twal waħidna jew inkella magħluqin fil-bużżieqa tagħna ħalli nsejħilek, imma hemm ukoll dawn l-aspetti ta' kif nistgħu naħdmu flimkien. U Tony ikompli jispjega aktar dwar kif topera allura il-Wikimedia Community Malta. Hija komunità fejn fiha hemm nukliju ta' nies mhux biss lokali li għandhom għal qalbhom l-ewwel nett il-Wikipedija. It-tieni nett ħidmiet oħrajn li jiġu organizzati eh, b'rabta mal-Wikipedija jew ma' inizjattivi oħra li l-Wikimedia eh, għanda. Nsemmu eżempju eh, Wiki Loves Monuments, Wiki Loves Art. Eh, u permezz ta' dina il-komunità f'dawn il-ftit snin li ili fija jena, infetħu li bibin ġodda, bibin ġodda għal oqsma differenti L-ewwel nett niltaqa' ma' nies differenti li għandhom għan komuni li jixtiequ jaqsmu u jkabbru it-tagħrif tagħhom f'oqsma marbuta mal-arti, mal-fotografija, mal-wirt kulturali u l-wirt nazzjonali fuq pjattaforma li toffri l-Wikimedia, jew aħjar fuq pjattaformi li joffru li toffri l-Wikimedia. Eh, u anka għalija personali l-Wikimedia kienet mezz fejn jiena inkompli anka eh, nistana fit-tagħrif u anke fil-metodoloġija u fl-iżvilupp li qed toffri d-dinja tal-informatika b'mod speċjali l-għodod differenti li wieħed isib fi ħdan il-Wikimedia Community, mhux biss hawn Malta rridu ngħidu għaliex ħa nsemmu l-eżempju li huwa forsi l-iktar popolari f'dawn l-aħħar ħames snin il-Wiki Loves Monuments, jiġifieri il-Wiki Loves Monuments permezz tal-Wikimedia Community, il-kompetizzjoni li norganizzaw kull sena eh, permezz tal-Wikimedia Community dawn ir-ritratti illum jinsabu fuq eh, pjattaforma li eh, hija rikonoxxuta u hija użata minn bosta nies f'bosta pajjiżi differenti. Ġifieri jiena għalija. Tajjeb ingħid illi dwar sew Wiki Loves Monuments kif ukoll dwar Wiki Loves Art u proġetti oħra tal-Wikimedia Community Malta li semma Tony hawnhekk fuq fuq inkomplu eh, nimirħu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ta' din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi għall-fatt li dan huwa l-mod eh, kif nikkollaboraw. Imma fil-qalba ta' kollox, fl-aħħar mill-aħħar, hemm il-Wikipedia. Il-Wikipedia sirt eh, naf biha Naħseb bħalma ħafna nies li kienu jużaw l-internet fl-imgħoddi saru jafu biha. Saru jafu biha għaliex kif tidħol fil-Google u tfittex xi ħaġa fil-Google inti, il-Google eh, jagħti priorità lill-materjal li jkun qiegħed fuq il-Wikipedia. U eh, tamel, użajtu, użajta kemm il-darba l-Wikipedia għal diversi raġunijiet għal dawk li li huma affarijiet marbuta ma' delizzji tiegħi. U kultant tidħol u tfittex anka għal kurzita, kultant eh, dak iż-żmien b'ħafna kawtela anka għal xi riċerka għaliex tittoqgħod attent il-materjal li jkun hemmhekk Eh, jekk ma toħdux mill-ewwel imma forsi mbagħad jibgħatek fuq jekk ikun hemm citation fuq sorsi oħra għaliex eh, naħseb li taqbel miegħi fil-bidu tal-Wikipedija jiena anke l-università. Ara, ħankunu ċarja. Ma nix qed ngħidu illi l-Wikipedija hija sors ta' referenza. Jew inkella għandha tkun sors ta' referenza. Il-Wikipedija hija enċiklopedija, u bl-istess mod bħalma r-riċerka ma ssirx biss fl-enċiklopedija imma l-enċiklopedija tintuża biex inti tmur u timraħ f'suġġett partikulari aktar fil-fond, il-Wikipedija l-istess ħaġa la darba hija enċiklopedija. Kien hemm ħafna preġudizzju kontra l-Wikipedija fl-università, niftakar ċara ġifieri, Allura meta konna nieħdu materjal minn fuqha, speċjalment fuq assignments u hekk, eh, kont kont nagħmlu b'ħafna kawtela u kont nipprova mmur fuq is-sors li qed tikkwota il-Wikipedia. Din li il-Wikipedia hija enċiklopedija U ftit aktar minn hekk, ehm, hija enċiklopedija il-Wikipedia, eh, mhux sors akkademiku eh, ta' riċerka, imma biss eh, punta tluq għal forsi riċerka aktar fil-fond, dan huwa suġġett li se nerġgħu niġu għalih indubjament anka drabi oħra f'din is-sensiela, anka ma' mistednin oħra. Forsi jkun aħjar illi lil Tony nistaqsih bħalma għamilt anka fl-ewwel laqgħa li kelli eh, ma' missieri fil-puntata li għaddiet eh, dwar l-enċiklopediji eh, fit-tfulitu u u jitrabba u anke mbagħad eventwalment fil-familja tiegħu. U Tony għandu Storja ħelwa wkoll eh, x'jirrakkonta dwar dan bħalma nimmaġina li sa jkollhom ukoll mistednin oħra f'din is-sensiela. L-iskola kellna kopja fejn kont immur jiena ta' enċiklopedija, però fid-dar tiegħi eh, nista' ngħid li Qatt ma kellna enċiklopedija fil-veru sens tal-kelma b'ħafna volumi li wieħed forsi jistenna li jkollu. Imma jiena dan għar-raġuni li ġej minn familja ta' kif taqbad tajt, modesta ħafna ta' riżorsi u ma kenniex mezzi biex nixtru kotba, aħseb u ara enċiklopedija. Però jiena kelli ħija li kien u għadu jgħix ir-Renju Unit u eh, ħija huwa 17-il sena ikbar minni. Eh, u niftakar meta kelli qisu 8 snin, Kien ġie Malta u ġabli enċiklopedija li għadha għandi. L-enċiklopedija li Tony akkwista mingħand ħuh jisimha Ward Locke's Junior Pictorial Encyclopedia. Eh, mhix dik l-enċiklopedija li forsi eh, il-Pers fi żmienna kienet waħda mill-enċiklopediji li huma l-aktar popolari, però kienet forma ta' ktib li fiha kellha ħafna materjal li taf inti tkun għadek żgħir, taffaxxina ruħek u nista' ngħid mill-ewwel li din l-enċiklopedija fil-fatt għadha għandi għalkemm l-użu tagħha illum huwa irrelevanti. Kienet li affettwatni ħafna dwar passjoni tiegħi għaliex eh, dejjem kont inħobb insegwi Rediffusion u x-xandir u propju f'din daqsxejn ta' enċiklopedija bażika ħafna kien hemm spjegat kif jaħdem stazzjon tar-radju. U minn hemm nista' ngħid li minħabba din l-enċiklopedija nibtet fija din il-passjoni li għadha sal-lum għal xandir għal recording għax kien hemm niftakar ukoll kif jaħdem tape recorder xi ħaġa bażika għall-aħħar. Ehm, imbagħad tul iż-żmien ġieli kont ġieli ommi alla jaħfrilha kienet tixtrili mhux ta' spiss għax l-istess ma konniex nistgħu naffordjaw li nixtruh b'mod regolari. Kien hemm xi ħaġa simili għall-enċiklopedija li kienet Il-look and learn, dina kienet toħroġ kull ġimgħa jekk minix sejjer żball, eh, u fiha l-istess kultant nerġa' ngħid kienet eh, kienet tixtrilna dina eh, il-magazzin li jombat minn kien minn kien iktar ix-xhur tiegħek li jixtrih b'mod regolari kien iġemmaw u jkollu forma ta' enċiklopedija. Ġifieri jiena nista' ngħid li l-aċċess tiegħi għall-enċiklopediji kien biss mill-iskejjel u mil-libreriji pubbliċi. Sakemm iżżewwiġt u mbagħad ħadt il-pożizzjoni tiegħi, għax minkejja li konna familja nista' nqisha bħala familja relattivament fqira u ġifieri trabbejna b'ħafna sagrifiċċji imma kemm missieri u l-iktar ommi li għalkemm kienet illitterata fil-veru sens tal-kelma illitterata imma dejjem kienet temmen fl-importanza tal-iskola. L-erba' aħwa li konna kollha kemm aħna ħadna eh, livell ta' edukazzjoni biżejjed biex stajna nieħdu pożizzjoni tajba, mbagħad meta żewwiġt u bdew ġejjin it-tfal, hemmhekk eh, daħlet l-ewwel enċiklopedija li kont nixtri għax għalkemm kell il-pożizzjoni fejn kont naħdem fil-bank, imma l-istess bil-familja ma kontx tista' tixtri u bdejt nixtri enċiklopedija fuq insistenza tal-mara tiegħi iktar milli fuq insistenza tiegħi. Eh, il-joy of knowledge. U dina il-joy of knowledge kienet xi ħaġa li eh, kien pis kull ġimgħa imma imbirika għaliex għada għandna u it-tfal tant illum li kibru tant japprezzaw dal-joy of knowledge. Eh, u niftakar anka kienu jiġu n-neputijiet għax in-neputijiet mhux kollha kienu jixtru l-joy of knowledge u kienu jfittxu fiha. Hemmhekk bdiet l-ewwel rabta tiegħi ma' enċiklopedija. U minn hemmhekk minn fejn bdiet l-ewwel rabta ta' Tony Micallef ma' enċiklopedija, inħarsu lejn l-element l-ieħor tal-Wikipedija. Il-Wikipedija hija enċiklopedija, veru, imma x'jagħmel il-Wikipedija possibbli huwa l-internet. L-internet jiena lili ħalla impatt pożittiv għall-aħħar fuqi. L-ewwel nett, ħa nibda ftit qabel. Niftakar fl-1900, niftakar is-sena eżatta, jekk mhux eżatta viċin ħafna, forsi 84, 85, meta beda eh, l-Spectrum, jiġifieri l-ewwel microcomputer, jiġifieri fej eh, biex ġibtu kelli nagħmel import license, kelli nagħmel dikjarazzjoni mad-dipartiment tal-kummerċ li mhux se nagħmel programmi biex inġib dan qed ngħidu qabel eżatt xi 85 xi ħaġa hekk li mhux se nagħmel xi programmi li nġib xi nies ma jaħdmux. Ġifieri kemm għalija għax dejjem kienet taffaxxinani eh, l-elettronika minkejja li l-professjoni tiegħi hija fis-settur bankarju kienet imma l-elettronika dejjem dejjem kienet enesajd li kienet interessana. U anka peress li kelli tfal u jiġifieri l-kompjuter minn ċkunitom. Ġifieri minn hemm l-spektrum, l-spektrum kien l-ewwel namra tiegħi u ta' uliedi, imma mbagħad meta lejn is-snin disgħin daħal l-internet u jiena kelli l-Amstrad, il-PC 1512, li biex xtrajtu kelli nieħu jien naħdem il-bank kont dak iż-żmien, imma ma stajtx naffordja li nonfoq 870 lira Maltin biex nixtri Amstrad PC 1512 b'żewġ floppy disks ta' 360K u bi printer li kien jiswa 870 lira u kelli nieħu loan mill-bank biex xtrajtu. Imbagħad, imbagħad dan għadu għandu għadu jiffunzjona u upgraded, ma m'għandux x'taqsam mal-internet. Allura tista' timmaġina kif ġie l-internet, iva, kont minta quddiem net net net net. Wieħed minn tal-bidu li mill-ewwel mal dana l-Amstrad PC waħħaltlu eh, modem. Ortin fuq, ma niftakarx, taħad, anyway, għax iż-żmien għadda ħafna. Ġifieri hija kont minn tal-bidu u ma jiddispjaċinix għaliex mbagħad ġew ċirkostanzi fil-professjoni tiegħi fejn eh, fil-bank li kont naħdem fih, nista' nsemmih il-midmed, eh, beda il-proċess li immorru minn sistemi ta' mainframe għal client server PC based system u eh, kienu jinnutaw anka l-bosses tiegħi li daħħalt Amstrad kont nagħmel graphs, kont nagħmel xogħol li, li kelli dil-ħajra għalkemm kollox studjajt waħdi ġifieri. U meta ġew biex, biex, biex. L-internet fetaħli orizzonti ġodda fejn jiena mbagħad stajt nitgħallem iktar fil-libertà, fil-libertà assoluta minn ġod-dar, infittex, inkun mat-tfal, ma noqgħodx irid immur nistudja u nfittex kotba għal hemm u 'l hawn, u mort tajjeb ukoll fuq il-karriera tiegħi fil-bank għaliex Eh, u mbagħad fis-snin design eh, għamilt perjodu minkejja li minix eh, bniedem li jiena purament tekniku fej jidħol IT, imma sibt pożizzjoni poġġewni f'dik li għajdulu computer working group fej konna nimplementaw sistemi li kienu ħafna parametri u li rid tkun taf ix-xogħol tiegħek biex inti mbagħad dik is-sistema tad-data eh, mingħajr ma tkun taf tipprogramma għal ħtiġijiet tal-bank eh, u mxejt ħafna fil-karriera u eh, nista' ngħid li kieku ma kienx l-internet meta mbagħad fis-sena 2001 għamilt meta tfal kibru u tħajjart li nagħmel l-ewwel degree tiegħi eh, saret possibbli żgur id-digri eh, u faċilitatni l-ewwel digri tiegħi anka l-użu tal-kompjuter u anka t-tieni digri il-masters imbagħad eh, ma kontx nagħmelhom kieku ma kellix il-faċilità li tirriċerka anka permezz tal-internet u permezz tal-kompjuter. Jiġifieri l-investiment li għamilt fis-snin design meta sellift biex ixtrajt kompjuter. U niftakar anka biex għamilt hard disk fil-kompjuter u biex għamilt modem fil-kompjuter, kelli nuħu loan żgħira kienu konna PC loans, kieku ma milġ dak is-sagrifiċċju ma kontx nasal Eh, fej wasalt fil-karriera tiegħi eh, kemm fuq livell professjonali u iktar u ħafna iktar minn livell professjonali, is-sodisfazzjon tiegħi fuq livell personali. U għalkemm din taf tinstema' isa xi forma ta' konklużjoni min-naħa ta' Tony Micallef, ma jistax jonqos li jiena nitolbu wkoll illi jgħidilna aktar dwar il-Wikimedia Community Malta. Il-Wikimedia Community Malta eh, fl-aħħar mill-aħħar għalija personali eh, kienet mezz ieħor fejn jiena stajt eh, inwassal u nagħti kontribut u waqt li nagħti kontribut foqsma differenti li nista' nagħti kontribut nista' eh, eh, insir naf aktar dwar arti, dwar kultura. Minnaħa l-oħra, permezz anka ta' proġetti li jsiru b'mod differenti, qiegħed eh, nitgħallem u nżid it-tarif tiegħi stess, eh, imma fuq kollox is-sodisfazzjon li bħala komunità, bħala Wikimedia Community Malta, aħna qegħdin nkunu mezz, pjattaforma biex eh, individwi Maltin il-materjal tagħhom eh, intuhom din l-opportunità nsemmu l-eżempju ta' Wikilabs Monuments li jekk inti għandek ritratt, dana ir-ritratt ma jibqax merfu għandek, imma dana r-ritratt jista' jkun disponibbli u jista' jkun użat bil-kunsens tiegħek eh, fi proġetti u f'artikli oħra eh, kemm fuq il-Wikipedia jew inkella anka fuq mezzi oħra u dejjem jingħata rikonoxximent u krettu ta' min ikun tella u għamel dak ir-ritratt dana nara li jiena li permezz tal-Wikimedia Community Malta eh, bil-limitazzjonijiet kollha li għandna qegħdin inkunu mezz kif nistgħu natu aktar opportunitajiet fejn l-artisti, fotografi u dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-kultura u l-arti f'Malta jkunu jistgħu jimirħu f'postijiet u fuq mezzi li forsi qabel kienu mhux daqstant aċċessibbli għalihom. U l-istorja ma tiqafx hawn. La mal-Wikimedia Community Malta u isqanqas ma' Tony Mikallef.